Հայաստանում եւ Արցախում այսօր ամենամեծ խնդիրն աշխատատեղերի պակասն է։ Ադրբեջանցի գրողի կարծիքով իր երկրում այսօր գերիշխում է հակահայկական ատելության սերմանումը։ Այսօր ՄԱԿ-ի խաղաղարարների միջազգային օրն է։ Ուրուգվայի պետական համասարանում անցկացվել գիտաժողով նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Այսօր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Ջերմուկ քաղաքում մասնակցել է Hayat Place հյուրանոցառողջարանային համալիրի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման համալիրների դերը քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման, առողջության պահպանման եւ զբոսաշրջության զարգացման գործում։ Մայիսի 28-ին Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Մելքումյանը Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպական ազատ դաշինք կուսակցության գործադիր տնօրեն Գյունտեր Դաուենին։ Քննարկվել են երկու կուսակցությունների համագործակցության շրջանակում հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Կողմերը կարևորել են միջկուսակցական կապերի ամրապնման ու փորձի փոխանակման անհրաժեշտությունը Արցախի եվրոպական քաղաքական ընտանիքին ինտեգրման համատեքստում։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 17-ին Գերմանիայի Բաուցեն քաղաքում կայացած Եվրոպական ազատ դաշին կուսակցության տարեկան ժողովի ընթացքում Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն ընդունվել է Եվրոպական ազատ դաշին կուսակցությունների ընտանիքի ասոցացված անդամ։ Տեղի ունեցել հադրութի շրջանային խորհրդի նիստը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Բազմաբնույթ հարցերի շարքում քննարկման առարկա դարձավ 2015 թվականի նացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի նախապատրաստական աշխատանքների մասին, շրջանի համայնքներում համայնքային սեփականություն հանդիսացող գողերի նպատակային օգտագործման մասին հարցերը, որը ներկայացրեց վարչակազմի աշխատակազմի ջոհատեսյան ու աշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը։ Քննարկող հարցերը արդիվ ներկայացրեց նաև վարչակազմի ղեկավարի համապատասխան որոշումները։ Ըստ այդ որոշումների Բերքահավաք կազմակերպված եւ անկորոց իրականացնելու համար ստացվել է շրջանային շտաբ եւ հաստատվել է նրա անհատական կազմը։ Հանձնարվել է շրջանի համայնքների ղեկավարներին համանման շտաբեր ստացել համայնքների ավականը որոշմամբ մինչև հունիսի 5-ը հաշվարը եւ լրի պատասխանատվությամբ դեր Բերքահավաքի մասնակից ժողովրդական տեխնիկան եւ սարքավորումները։ Ցանկատարածները դերներից պաշտպանելու նպատակով առաջարկել են հանրապետության կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հանրոյց շրջանային բաժնին հատուկ գրաֆիկով հերթապահություն սահմանել Բերքահավաք քաղաքի տեղամասերում։ Այս տարվա Բերքահավաքը շատ դժվար է լինելու, նշեց վարչակազմի ղեկավարը։ Բերքի առումով ակնկալիքներն հուսալի են։ Սպասվում է բավարար բերք, մնում է ձեռնամուխ լինել եւ անկորոս հավաքել բերքը։ Բաժնի վարիչի իր մտահոգությունը հայտնեց այն արդյունք, որ համայնքներում մի շարք հողատեսկեր եւ տարածքներ գտնում են բացի թողի վիճակում։ Նպատակային չէ օգտագործում դաշտամիջան ճանապարհները, որը հետագայում հակահարդային միջոցառումների իրականացման եւ բերքի տեղափոխման ժամանակ դժվարություններ առաջացնում։ Շրջանային խորհրդի նիստի աշխատանքներն ամփոփեց վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբ รา համյանը փայլուն է գնահատում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կատարած աշխատանքը։ Անդրադառնալով հիմնադրամի կատարած աշխատանքներին վարչապետը մասնավորապես ասել է. Հիմնադրամի աշխատանքները ես գնահատում եմ դրական, եւ այն գումարները, որ հավաքագրվել են, նպատակային են օգտագործվել։ Ղարաբաղում էլ տարբեր ուղություներով աշխատանքներ են իրականացվել՝ կրթական ոլորտում, ճանապարհաշինարարության մեջ եւ այլն։ Հովիկ Աբրահամյանը հույս է հայտնել, որ հիմնադրամը կհամալրվի նոր ֆինանսական միջոցներով, որոնք կնպաստեն Հայաստանում եւ Արցախում տարբեր խնդիրների լուծմանը։ Եվ Հայաստանում եւ Արցախում ամենամեծ խնդիրը աշխատատեղերի բացակայությունն է։ Այս մասին ասել է ամերիկահայ գործարար Անդրանիկ Բաղդասարյանը, ով օրերս 900 հազար ամերիկյան դոլար է տրամադրել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Դպրոցներ ենք սարքել, ճանապարհներ, եկեղեցիներ, սակայն ժամանակն է, որ Հայաստանում կիրառենք արտասահմանյան տեխնոլոգիաները, ասել է Բարերարը։ Նա նշել է, որ ինքը 900.000 ամերիկյան դոլարը տրամադրել է առանց որևէ հստակ նպատակի։ Նշենք, որ Անդրանիկ Բաղդասարյանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ԱՄՆ արևմտյան շրջանի ատենապետն է։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին մայիսի 28-ին շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Իմ եւ ողջ վրացի ազգի անունից անկեղծ շնորհավորում եմ ձեզ ազգային տոնի հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Հայ ժողովուրդը երկար ճանապարհ է անցել իր պետականության պահպանման համար։ Այսօր մենք տեսնում ենք հաջող զարգացող պետություն։ Ես խորապես վստահ եմ, որ Հայաստանի հանրապետության եւ Վրաստանի հանրապետության հարյուրամյակների ընթացքում հաստատված եւ բարեկամության վրա հիմնված հարաբերությունները ապագայում ավելի կզարկանան հանուն մեր երկրների եւ ազգերի բարօրության։ Թույլ տվեք ձեզ եւ եղբայրական հայ ազգին խաղաղություն եւ բարեկեցություն մաղթել, ասված է Վրաստանի նախագահի շնորհավորակրի մեջ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակման տոնի արդիվ Վրաստանի հայ համայնքում տեղի ունեցել տեղեկատվական պատմաճանաչողական ներկայացում։ Բազմաթիվ պատանիների եւ երիտասարդների ներկայացվել է առաջին հանրապետության հրճակման պատմությունը։ Խոսելով միջոցառման նպատակների մասին Վրաստանի հայ համայնքի երիտասարդական միության պատասխանատու Արթուր Միրզոյանն ասաց, որ այս կերպ փորձել են վիրահայ երիտասարդներին ներկայացնել մայիսի 28-ի արժեքը եւ թե ինչ տվեց այն հայ ազգին։ Ինչպես են հայ երիտասարդներն այսօր նպաստում հայոց պետականության ամրապնմանը։ Աննա Ղուկասյանի անդրադարձը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ստեղծվեց Արամ Մանուկյանի կազմակերպչական տաղանդի, բացառիկ կամքի, դրոյի Սիլիկյանի եւ այլ ռազմական գործիչների տաղանդի շնորհիվ եւ կայացավ ու զարգացավ առաջին հանրապետության պետական, քաղաքական գործիչների հայրենասիրության եւ ազնազահության շնորհիվ։ Առաջին հաղթանակները սկիզբ հանդիսացան հայկական անկախ պետության հետագա զարգացման ու հայրենի հողը ճշնամուց լիովին ազատագրելու գործում։ Ազատագրական պայքարի օրինակը շատ կարևոր է նոր սերնդի գիտակցության մեջ ազգային մտածողության ու նկարագրի ձևավորման համար։ Անկախությունը ձեռք բերելն ավելի հեշտ է, քան այն պահպանելը, ասում է Արցախի պետական համալսարանի պատմության եւ քաղաքագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող Գոր Բալասանյանը։ Որպես նոր սերնդի ներկայացուցիչ նախ եւ առաջ մեր շնորհակալությունը հայտնենք մեր պապերին այդպիսի փառայե հաղթանակի հանրապետության ստեղծման համար անկախությունը ձեռք բերելը ավելի ճիշտ է քան թե այն պահելը եւ իզուր չէ նրանց օրինակին հետևեցին մեր հայրերը մեր եղբայրները 88 թվականից մինչեւ 94 թվականին արցախյան ազատագրական պայքարում Ինչպես են այսօր խաղաղ պայմաններում երիտասարդներն իրենց ներդրումն ունենում անկախ պետականության ամրապնդման ու կայացման գործում, պատրաստ են արդյոք շարունակելու սկսածը հանուն հայոց պետության եւ հայրենիքի սահմանների պահպանման։ Ամեն մի երիտասարդական կառույց, ուսանողական կառույց իրենց հերթին ծավալում են բարեգործական հասարակական գործունեություն, բայց ամենակարևոր շեշտը դրվում է բանակ հասարակության կապի հետ, ժամանակ առ ժամանակ մեկնում ենք դեպի դիրքեր, որ เป զի մենք զինվորին տանք դրական ռիսկեր, բայց կատարվում է հակառակը, մենք ենք դրական եւ մարտական տրամադրությամբ այնտեղից հետ դառնում։ Պետք է քաչ գիտակցել, որ հայորդիների կյանքի գնով նվաճած անկախությունը պահանջում է անմնացորդ նվիրումով ու անznուրած պայքարի ոգով դաստիարակված հայ սերունդ։ Այս առումով կարևորագույն պահանջը վերապահված է հատկապես ընտանիքներին եւ կրթական հաստատություններին։ Միայն այս կերպ կպահենք մեր երկրի սահմանների ու ժողովրդի անվտանգությունը։ Աննա Ղուկասյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Չեխիայի իշխանությունները հավատում են, որ Արցախյան հակամարտության կարգավորումը հիմնականում կախված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներից։ Այս մասին ասել է Չեխիայի փոխարտգործնախարար Պետեր Դրուլակը, ով փաստել է, որ հակամարտությունն արդեն երկար ժամանակ է ինչ շարունակվում է։ Երրորդ կողմերը կարող են ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական դեր խաղալ հակամարտության կարգավորման գործում։ Այս առումով մենք հույս ունենք, որ երկու կողմն էլ քաղաքական իմաստնություն կցուցաբերեն։ Այս հակամարտության կարգավորումը կնպաստի ողջ տարածաշրջանի ուժեղացմանը, նշել է Դրուլակը։ Նա փաստել է, որ ԵԱՀԿ-ն մեծ դերակատարություն ունի հակամարտության կարգավորման ջանքերի կայունացման գործում, ու թեպետ բանակցություններն արդեն երկար ժամանակ էին շարունակվում են, այդուհանդերձ որևէ կոնկրետ արդյունք դեռ չի երևում։ Լավ կլիներ, եթե հակամարտող կողմերն այլ պետության կարիքը չզգային, իսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները կարողանային ինքնուրույն լուծել այս հարցը։ Այն կարող են կարգավորել Երևանի եւ Բաքվի, այլ ոչ թե ԵԱՀԿ-ի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության մարտիկ, ասել է Չեխիայի փոխարտգործնախարարը։ Ադրբեջանցի գրող Էդվարդ Բագիրովը նշել է, որ խորհրդային շրջանում Բաքուն բազմաս քաղաք էր, այնտեղ շատ հայեր են եղել։ Այսինքն նրանք ապրել են հարևանությամբ։ Իսկ այժմ քարոշչությունն Ադրբեջանում ուղղված է հակահայկական ատելություն սերմանելուն։ Սահմաններին մշտապես լարվածություն կա։ Այնտեղ սպանում են մարդկանց, եւ ցանկացած պահի կարող է արյունալի սպանց սկսվել, ինչպես տեղի էր ունենում Ղարաբաղում, կարծում է Բագիրովը։ Որոշ փորձագետներ վստահ են, որ այժմ պատերազմը ընդանում համացանցում, այդ նպատակով հատուկ վարձված բլոգերների միջոցով։ Այս թեմայի վերաբերյալ հեղինակը նշել է, որ քարոշչությունն ընդանում է բոլոր հնարավոր միջոցներով համացանցում եւ հեռուստացույցով։ Մայիսի 29-ը ՄԱԿ-ի խաղաղարարների միջազգային օրն է։ Երկնագույն սաղավարտներով զինծառայողներն ու նրանց քաղաքացիական գործընկերները համատեղ ջանքերով ընտրություններ են կազմակերպում, մասնակցում ոստիկանության եւ դատական համակարգի կազմավորմանը, խրախուսում եւ պաշտպանում են մարդու իրավունքները, հաստատում են տղամարդկանց եւ կանանց հավասարության սկզբունքները, մասնակցում են տարածքների ականաձերծման աշխատանքներին եւ այլն։ Խաղաղարարների աշխատանքը մշտապես ուղեկցվում է վտանգներով։ ՄԱԿ-ը ողջունում է ավելի քան 111000 խաղաղարարների, ինչպես նաև հարգում է զոհված խաղաղարարների հիշատակը։ ՄԱԿ-ի խաղաղարար ուժերի պատմության ընթացքում ավելի քան 3326 կապույտ ցաղավարտ է հանուն խաղաղության զոհել կյանքը։ Հայաստանում Պաշտպանության նախարարի հրամանով օրը նշվում է 2010 թվականից։ 2007 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղարար գումարտակը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով վերակազմավորվել է խաղաղապահ բրիգադի։ Ուրուգվայի պետական համասարանում կայացել է միջազգային գիտաժողով նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Քննարկվել են Օսմանյան կայսրությունում էթնիկ խմբերի զտումների, մշակութային ցեղասպանության դեպքերը, հայկական սփյուռքի ձևավորումն ու թուրքական ներկայի շղթողականության հետևանքները։ Ռուսաստանցի հայտնի դաշնակահար Եվգենի Կիսինի «Քեսեթ Հայաստան» համերգը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Հնչել են հայկական ժողովրդական երգերի եւ հոգեվոր ստեղծագործությունների գործիքավորումներ, մի քանի ժամանակակից ստեղծագործություն, Բրիտենի Սուրբ Ծննդյան երգը, Ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության հիշատակին լեհ կոմպոզիտոր Քշիշտոֆ Պենդերեցկու գրած երրորդ սամուսի երգչախմբային կատարումը։ Ամերիկյան Մասաչուսեթս նահանգի Բոստոնի արվարձանային Ուեսթոն քաղաքում անցկացվում է համբուրել հողը Նոր Հայաստան հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված ցուցահանդեսների շարքը։ Ժամանակակից նկարիչների աշխատանքներում ներկայացված են կրկնակի ողբերգության հետևանքները։ 1915-ից 1922 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում 1.5 միլիոն հայերի սպանությունն ու թուրքական կառավարության կողմից ցեղասպանության շարունակվող ժխտողականությունը ցուցահանդեսն արտացոլում է ամբողջելի ցավի պատկերը։ Հայապահպանության գործում ունեցած մեծ վաստակի Սփյուռքում հոգևոր արժեքների պահպանման, զարգացման եւ տարածման գործում ներդրած բացառիկ ավանդի համար Մեծիտանն Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը ապարգևատրվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Շքանշանով։ Արցախցի լրագրողուհի Անի Ազատյանի հեղինակությամբ նկարահանվել է վավերագրական «Եթե դու իրոք մի բան ցանկանում ես» կարճամետրաժ ֆիլմը։ Հերոսի Արտակ Բեգլարյանի օրինակով ֆիլմի հեղինակը ցանկացել է ցույց տալ, որ երբեք չպետք է ընկճվել, միշտ նայել առաջ եւ ամեն անգամ նոր դժվարություններ հաղթահարելով ձգտել ավելի հին։ Երբ ցանոթացա Արտակին, համոզեցի, որ նա իսկապես յուրահատուկ անհատականություն է, եւ հենց այդ ժամանակ էլ միտք խղացավ ֆիլմ նկարահանել նրա մասին։ Իմ հերոսն այն եզակի մարդկանցից է, որ կարող է օրինակ հանդիսանալ հասարակության լայն շերտերի համար։ Իմ ֆիլմի միջոցով փորձել եմ հանրությանը ցույց տալ արտակի օրինակը, որին հետևելով ու երբեք չընկճվելով կարելի է անհաղթահարելի բարձունքներ հաղթահարել։ Մարզասերների համար Միջազգային վարպետ Միքայել Հակոբովը հրճակվել է շախմատի Ֆինլանդիայի 2015 թվականի չեմպիոն։ Կալայոկի քաղաքում անցկացված առաջնությունում Հակոբովը 10 հնարավորից վաստակել է 9 միավոր։ Նա երկու միավոր գերազանցել է մոտակա մրցակցին՝ միջազգային վարպետ Սամպսա Միիստին։ Իրանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ ամպամածություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարի մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 18 ցելսիուսը 26-ից 29 աստիճան։ Տաքություն։ հաղորդական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։ Մեր եթերաժամի հաջորդ երաժշտական մասը կազմած է Գուսան Աշոտի երգերից։